loka simoore sappo caggal ɗum joomiraaɗo suɓi kadi capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neliri ɗumen ɗiɗo ɗiɗo yo garda ɗum e kala wuro wondude e kala nokku ɗo o fotno yahde kañum e hoore mum o wiiɓe gese ɗe moƴƴi kono soñoɓe kewani nden noon ñaagoɗe joom gesa o yo ɓeydu soñol njehe mi neli on no bortini e hakkunde pobbi woto nawore wona danga wona sakkos wona paɗe te woto daroɗe ni ngam salminde kala galle mona ɗon ko adi fof mbiye jomum en yo jam won e mon so neɗɗo jam ina ɗon ma duwaw mon jippo e mum so ɗum ala duwaw mon arta e mon keddoɗe o on galle ñaamon jaron koɓe dokki on fof ngati gollotoɗo ina hani yoɓede woto mbaɗe galle yo galeyel wuro mbawɗon naade fof so on jaɓɓama ñaame kala ko gaddana ɗon cellinon ñawɓe tawɗon ɗon fof mbiyon yimɓe ngon wuro laamu allah ɓadima ɗumen kono kala wuro ngo naɗon te on jaɓɓaka ɗon ndewe e beddaji mum mbiyon min piɗɗi e mon hay puundi wuro mon takkinode koyɗe amen ɗume waade noon ngam nde laamu allah ngu ɓadima moɗo wiya on ñande ñalgu ñawore kuugal ɓeen yimɓe ɓurata ngal sodom naaɓe ngal hittude musiiba woodaniima aan korasin musiiba woodaniima aan betaseyda gati sino tawiino kaawisaaji mbaɗanooɗi e nder mon ɗi mbaɗanooma tiiri e sidon tawanno ko hoɗɓe toon ɓe ɓoorniima saakuuji njooɗiima e ndoondi ko ɓooyi ngam hollirde mbaacciima koye mumen ko ɗum waɗi ñande ñalgu ñaawoore ko kuugal mon ɓurata ngal tiir e sidon ngal hittude aan e kafarnawum mbele cikkataako ma mawonina haa dow asaman ma lesdina haa laakara kala keɗiiɗo on heɗii ko miin kala duuñɗo on duuñi ko miin te kala duuñɗomi duuñi ko nelɗomi o capanɗe jeeɗuɗe e ɗirɓe ngartide e weltaari mbi jomiraaɗo hay seyɗo neeji ɗi ɗoftiima min <laughs> sababu nde inde ma o wiiɓe mi yi seyɗaane ina hokkiti dow asamaan ina saamira no majaango mi rokki on baawɗe rippude e dow baaji leydi e jahe e dow kala sembe gaño o hay huunde waawa bonnande on kono noon woto beltoɗe e ko ruuhuuji ɗofti on ko beltoɗe e ko innde mon binda dow asamaan ko ɗon tan ruuhu ceniiɗo hebbanima sumbeende o wi ya aan baaba jom leydi e asamaan mboɗo yettuma sabu a holli wasnuɓe ko cuuɗɗa hakkolinɓe anduɓe ko eyi baaba ko noon wayi sabu ko ɗum woni sago ma baabam waɗi geɗe fof e juuɗam hay gooto anda ɓiɗɗo o so wona baaba o kadi hay gooto anda baaba o so wona ɓiɗɗo o e wondude e kala mo ɓiɗɗo o yiɗi andindem caggal ɗum o yecciti e almuɓe he o deeyi ɗumen ɗum ɗo malu woodani gite jiyooje ko njiyaton ko ngati mboɗo wiya on annabaaɓe heewɓe e laamɓe heewɓe njiɗiino yiide ko njiyaton ko kono njiyaani ɓe njiɗiino nande ko nanaton ko kono ɓe nanaani tan ganda sarii gooto ummi wiimo ngam ƴiwitindaademo ceerno holino mbaɗanmi ngam heɓde ngurdam haa abada o wiimo holi ko winda e sariya hee holi ko janguɗa hen ganda sari o jaabi wi yiɗir jomiraɗo allah ma ɓernde ma fof fittandu ma fof doole ma fof e hakkile ma fof jiɗira koddiɗo ma no hoore ma ni o wi'imo jaabowol ma feewi waɗɗo nguura kono ganda sari o yiɗi rokkude hoore mum goongo wi'imo holi gonɗo koddiɗam yeesu ƴettiti kol ngol wi'i gorko goto e wino yerusalem ina jippo faade yeriko ɗo yahata ɗo o hawri e taƴoɓe ɓe ɓolimo ɓe piima hawɗe ɓe mayde ɓe ɗalimo ɗon ndeke jettinowo sata gotnana ara e lawol nden o yii taƴaɗo o ina leli o taari o yehi lawol makko lewin ko goto wirti ɗon yii taƴaɗo o kañumne taari yehi lawol mum kono samari goto ɗannotonoɗo ari haa e makko yiimo ɓernde mum heewi njurum o fay e makko o safriri uube makko nebam e ndiyam reseng o haɓɓi ɗe caggal ɗum o waɗɗinimo e mbabba makko o nawimo e jippunde wootere o toppitimo janngo e mum o yaltini diina yoŋaaji ɗiɗi o totti jom jippunde o o wi ɗum toppitomo sa ferima e makko ko ɓuri ɗum ɗo mami rutte miin e hooram somi reftiɗo e miijo mon ɓeeɗo yimɓe tato holi e mabɓe gonɗo koddiɗo taƴaɗo o ganda sari o e jaabi wi ko jogiɗo e makko yurmende o yeeso wiimo ya mbaɗa noon aanne ɗo ɓe goni e laawol ɗo o ƴaaŋe wuro wooto debbo gooto mbiteeɗo marta jaɓɓiimo galle mum marta ina wondi e miñum mbiteeɗo mariyama on jooɗi e lessara joomiraaɗo ina heɗo haala mum marta noon wonno e hakkille mum tan ko keewal golle galle o o ari o wi joomiraaɗo mbele ko miñamo ɗaldime golle he ko woƴanima wiimo yo ummo walla mi joomiraaɗo jaabimo wi marta marta geɗe kewɗe ine jiiɓa hakkille ma ina cokka ɓandu ma ko geɗel gotel tan haani waɗede ko mariyama suɓi geɗel moƴƴel ngel te ngel heɓtetaake e juuɗe makko